В этом дворе живет казак Василь Решета, урожденный онного села, лет шестидесяти. Жена его, Матрона Григорьевна, урождена онного села, лет пятидесяти. У них дети. Сын Семен, лет тридцати, здоров. Жена Федора Климова, урождена села Халявина, лет тридцати. Здорово, Дочь Февросия, лет 16. Здорова. Дочь Феодосия, лет 15. Здорова. У него пахотной земли и других угодий нету. Имеет корову одну, овец четыре, промыслу не имеет, а бавится ремеслом возным. Он, Василь Решета, с предков Казак. Голос писарка у мундирі з блищиками віддалявся, розсотувався пустинністю полів, які стали зненацька знайомими і рідними. Я упізнав долину, що в ній кожної весни стояла вода, і з прозорого мілководдя виштиркувалися червонуваті пагінці щавлю, упізнав діброву куди ми влітку ходили чималим хлопчачим гуртом, бо то був природний кордон між землями Пакуля та Чорторийки, і чорторийські хлопчаки задиралися до пакульських одинаків, а гурту боялися. Упізнав на обрії круту баню пакульської церкви, що підпирала і тримала на своїх плечах край неба з яснобілими гронами хмар, і в цей мент коли до мого пакуля лишалося не більше версти, і серце мені невідомо чому завмирало, мене пробудив нетерпеливий, стривожений згук Кузьми Перебенді. Великий лицедій виходив з діброви, посвічуючи собі долоною, наче електричним ліхтариком. А доки можна блукати в паперових кущах, друже? Ти вже забрів і в рукописи? Ну, метка молодь, а на дворі ранок. Я з ніг збився, розшукуючи тебе. А він підняв правицю, смикнув за край неба з оболоками хмар і, сухо шелестячи, відсунулася синя завіса неба. За широким, на півстіни вікном ранковів залюднений Ірійський майдан з рожевими в рештуваннях стінами новозведеного театру і сизими в паморозі вітами тисячолітніх ірійських соборів. Вийшовши під солом'янською вербою з автобуса, я захитався на безвітрі так упав на селі, поки блукав по книжкових світах. Ви крайні зверталися до мене. Роззирнувшись, я помітив, що і справді вивершую хвіст черги, яка пливе в річище солом'яної вулиці. А що дають? запитав я. По потилиці, одгеркнувся дрібненький чоловічок. Він стояв поперед мене і перебирав шістьома в'юнкими руками яблука у високих кошелях. Хлопчина не відає, а ти кусаєшся, мов скажений озвалася з черги сердешня бабуся. Це до солом'яника, Дениса. Усі стоять. Дитинко, об'явилося йому от самого Господа вино робити. Тільки не з води, а з яблук, із гнилих і з різних. Тож оце і стоять люди, бо літо було на яблука врожайне, а коли і ти солом'янки і маєш сад, зачекай поки за тобою займуть і біжи по яблука. З сулією вина додому повернешся. Я меланхолійно побрів вздовж черги, що пахла антонівками, путинками, пепінками, шафраном, райками, і так дістався нашого двору. У городі на весь Ірій татакав конторський дизель вистрелюючи вмальоване низькохмар'ям небо кільця сизуватого диму, пронизливо гули за парканом центрифуги.